Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Pelut s'escolta a 22 emissores i és el programa de l'Espam, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Descobrirem les adopcions més rellevants de la setmana i us parlarem també de la nova furgoneta de l'ESPAM, que permetrà que els animals rescatats del carrer disposin d'un habitacle més òptim pel seu transport. A la segona part del programa, el nostre veterinari ens donarà consells per a aquells que no saben encara si endur-se o no les seves mascotes de vacances. I tancarem el programa celebrant eh, amb un membre de la plataforma Prou que el Parlament de Catalunya ha prohibit les curses de braus. Comencem. Comencem. Bé, doncs obrim el programa eh, parlant d'adopcions, parlant de possibles adopcions, per promoure entre els nostres oients doncs, aquest animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb la gatera que es troba al centre d'animals al centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró. Allà tenim a la Isabel, eh, que ens parlarà d'un gatet que es diu Epic, si no, si no ho dic malament. Benvinguda, Isabel, com estàs? Uh, hola, Dònia. Estàs bé? Tot va bé per aquí? Et sento molt fluix, eh? Em sents fluixet. Vinga, va, sí. doncs anem a parlar una mica. El que passa que hi ha un... Bueno, aquí plou moltíssim i potser no... Potser no l'escoltarà bé. bé. Vinga, provem, provem, Isabel. A ara, veure... Ara de... potser, a veure? Sí, no, pot que tampoc. sí. No, no em sents bé? Anem malament avui, Isabel. No em sents? Uh, una mica més fort, potser? <laughs> Home, jo podria cridar una mica més fort, però no sé si els oients al final ja, hauran de baixar el volum. Potser lloc, però... <laughs> A veure, anem a provar, Isabel. Tu eh, em sents més o menys bé ara? No sé si, eh, no sé si, no sé si podrem fer la connexió avui. Dèiem que parlaríem de l'èpic, Isabel. Doncs mira, no sé si... Dúnia, no sé si... em, sents ara tu? Jo sí, tu jo, jo et sento perfectament, <laughs> això. Jo sí, ai, tu sí. Jo vale. sí, tu també? Jo molt fluix, però bueno, va, eh, parlem a veure si podem. Vinga, a veure si em pots donar dues dades d'aquest gatet, que... de l'Èpic. Sí. Vale, L'Èpic és un gat, eh, gat tujano, eh, o fur russo, també es diuen, uh mhm. -huh. que és un gris, un gris, un gris, eh? Mm, I, i barreja amb persa. Uh -huh. Una mhm. mica de pell llarg. I una mica xato, eh? I una mica xato. Molt bé, és molt bonic. Molt bonic és, molt. Mm -hmm. que és un gat que ha estat abandonat molt temps pel carrer i, i està... Ja es nota això, el, mm -hmm. el mm-hmm. pèl. Però un poc temps pot quedar molt maco. Mm -hmm. I per què és urgent? És molt bo, I per, molt bo és, eh? per, per què és urgent adoptar-lo, Isabel? Digue'm? Per què és urgent adoptar-lo? Per què és corre pressa? És perquè, clar, és un gat, un pobret, està, està molt temps al carrer i ara està, molt, està trist, està necessita un, urgent amb una casa. Eh? Molt bé. El, el rec, el pentini, eh? aquí clar. tenim tanta feina que no podem tampoc. Clar, Està clar. tant per ell. I tant, i tant. Els gats perses doncs tenen el seu, la seva complicació. És un gat molt bo, molt bo, eh? Necessita, necessita una, una casa urgent, sí, sí. Mm -hmm. Molt bé, Isabel. Mira, nosaltres sí. ara eh, tenim ara mateix amb nosaltres el cap sanitari de la, de l'ESPAM, sí. Uh, sí. Que, que em sembla que ens vol comentar alguna, alguna qüestió sobre l'estat de salut, que penso que té doncs, algun, sí. algun problemeta, que no, no és gens greu, però que, que ara ens ho explicarà el cap veterinari. Moltes gràcies, Isabel, per la connexió i a veure si un altre dia tenim més sort amb, eh, i que ens pots escoltar millor. Sí, perquè se sent que us fluix, vaja, home. Va, doncs vinga, una abraçada, Isabel. Molt bé. Adéu, adéu. Bé, llàstima de, de que la Isabel avui no ens podia escoltar molt bé, però tenim amb nosaltres amb, amb Marcelo i, i també tenim amb nosaltres la Sílvia Serra, que és la presidenta també de la protectora, ells també coneixen l'Èpic, podríem aprofitar i continuar parlant d'ells, ja que la connexió no ha pogut anar molt yeah. bé. Uh, Marcelo, que ens deia que potser, bueno, no ens ho ha dit, li he dit jo, uh, perquè ja ho sabia, que té un, un, un problema a l'oïda, potser, pot ser? Sí, bueno, tiene... Mm, hola. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Lo que tiene, tiene una otitis, eh, que bueno, eh, tiene, un, tiene dos problemas. Una otitis que es su problema de base y ahora tiene un otomatoma que es Eh, que en el oído se le junta líquido, eh, es como una bolsita de sangre en el oído, hmm. esto es a causa de que él se rasca con tanta fuerza que se rompe algún vaso sanguíneo y hmm. se, se, junta sangre en el oído. Eso es, una, una, pequeña intervención que se va a hacer en su momento cuando llegue los 20 días para castrarlo. ah Ah, en encara no fa 20 días que está el refugio no, No, todavía no. I tot que es urgent que sigui adoptada aquest Sí, ¿sabes por qué? Porque además de eso es, al ser un mestizo de, de persa, este tipo de, de Y cartujano, ¿no? Ya, ya es un cartujano. Lo que pasa es que es un, gato estos de tipo cara chata, estos que, tienen el morro corto, no es un gato normal. <laughs> ¿Mm? así que un gato europeo normal de pelo corto. Tiene pelo largo, que ya es algo que, que, culo grisato, claro, necesita un cuidado, hay que peinarlo, hay que necesita un, un cierto cuidado. En la gatera un gato de pelo largo lo tiene mal. Usted bien porque acaba siendo con Bob Marley, no? Que va a ser una mica Exactamente. <laughs> Hay muchos gatos allí y la Isabel, Isabel no tiene tiempo de peinarlos a todos. Claro, te imaginas, ¿no? Está cantinando cada día y el hecho de tener la, cara así, el morro corto, hace que su nariz sea diferente a la nariz de un gato normal, donde eh, la, circulación de aire es mucho más fácil y sencillo. Aquí es como que eh, el aire tiene que pasar a hacer muchas turbulencias para para entrar adentro de los pulmones. la ah, els pasa también a, a no? Que son són Ya, exactamente. Pero mm. entonces sabemos que dos enfermedades, mm, dos enfermedades más comunes, tanto en perros como en gatos, son las enfermedades respiratorias en, los centros de acogida. Y entonces el gato este cuando empiece con algún algún tipo constipado o un resfriado... Que, es frecuente, ¿no? Será, eh, será cuestión de tiempo. Esto es cuestión de alguna semana, una semana más o dos, ya empezará con estos signos seguros. Entonces aquí se complica, porque el gato no puede respirar mm, correctamente, deja de, de poder oler eh, apropiadamente y los gatos utilizan el, el, la olfacción para, para poder acercarse a la comida y para comer. O sea que lo que irá a pasar va a perder el apetito, va a tener dificultad para respirar bien. va, va tenir uns dies xungos. Estàs fent ja una crònica, no diríem d'una mort anunciada, però ja, sí no, no, no. una crònica d'una cosa no, que eh. ja esteu acostumats a veure. Exactament. i entonces per això... sabiendo ese tipo de gatos hay que, Isabel també ja lo sabe, va estar encima. Claro, claro. s'ha de prevenir sí, i des lo pasa que, la crida. aunque lo prevengas, esto ya sabemos que va a suceder y... Eh, es, es como cuando llevas un niño a la guardería, ¿no? El, el, los primeros meses de llevar un niño a la guardería se va a constipar y va a tener fiebre y va, van, van, a pasar -huh. estas mm. cosas. Bueno, aquí es igual. Uh -huh, uh -huh. De totes maneres, doncs, des d'aquí intentem fer la crida, Sílvia, doncs, perquè a veure si un dels nostres oients doncs, volgués adoptar, adoptar aquest Adoptar i suposo eh? que acollir, perquè després de l'operació necessitarem alguna casa d'acollida. O sí, pot... ¿L'haureu bueno. d'operar ben aviat? Marcelo? Bueno, segurament, mira, jo crec que la setmana que viene Ja... A mi m'han dit el 2. Sí, sí, puede ser que la setmana que viene... La primera lo... d'agost. La setmana... la, la setmana, que... primera, sí. Uh -huh. sí. Uh, el que també m'han comentat d'aquest gat és que es veu que és boníssim, és, perquè sí, ma, és malgrat bueno. el dolor que té i tot el que li estan fent, de totes les, les perreries que li fan els veterinaris, uh, <laughs> és el que se deixa fer tot i no mossega ni esgarrapa. Sí, aquests gats que tenen pell llarg són una mica pelutxos, no? Vull sí, sí, no, no, no, no, no és estil gat. No, no, donde tu lo pones se queda i... És cert que són molt bons, generalment són gatos bons. Mm, per tant, doncs aquí fem aquesta crida per l'Èpic. Entraria dins de la campanya, Sílvia, aquest gat, o, o no? Uh, no té per què, perquè eh, amb la intervenció que se li farà el gat ha de quedar bé. No, sí, o sigui, una adopció no normal i corrent, eh? medicació per vida ni, ni res. Molt bé, molt bé, perfecte. Doncs a veure si tenim sort i amb l'Èpic, doncs, a, eh, podem dir dintre d'un temps que ha sigut adoptat el més, el més aviat possible, eh? Si pot ser... Sí, no seria la primera vegada dies. que gràcies a... No seria la primera vegada, però programa... s'ha de motivar els oients, eh? Sí, que molt, molta gent té ganes ara quan arriba l'estiu molta gent té temps també per dedicar-li als animals. Sí, és un bon val, moment. Val també. la pena que comencem a motivar-los ja de, de cara a l'adopció. Sé que molta gent doncs, està a punt o estan ja de, de vacances o alguns han tornat. És una època d'aquestes propícies de, que la gent van i venen i no són ara massa adequades doncs, per venir a adoptar però... Però per aquells que sí. no van de vacances fora i es queden o, o pels que, descansant. O, o pels que estan, o pels que han de tornar, o els mm. que han d'anar mm. i tornaran. Vull dir, és si no bon és moment. ara, d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, però que pensin en que, en que mm, l'adopció és la millor opció. Uh, ara, fa dos dies em trucava una amiga meva que el fill volia un gos, estava pensant en comprar o adoptar, dic, home, evidentment... Home, que et diguin a tu, que ets la presidenta d'una protectora, Clar, que per això em va estan pensant sí, en comprar, quan, et quan deu doldre, pensa, no? Em, <laughs> em tenia adquirir un animal de companyia, el primer que penses, vaig a una botiga a comprar-lo. Llavors Clar. penses, oi, no, si coneixo aquella que em sembla que està col·laborant. Penseu que el, el món de les protectores d'animals i de l'adopció encara per molta gent és bastant... Desconegut. Desconegut, tant, és una incògnita, no es com es fa, mm. uh, per molt molta comunicació que fem, hi ha moltíssima gent que ho desconeix, Uh, I parlant de comunicació, deixeu-me deixeu, -me, que parli de... Que, que ja que estem parlant d'un doncs, de, gat adult, mm -hmm Eh, que continuem fent ressò de l'adopció de campanya en pro de l'adopció dels cadells de gat i dels nostres cadellets negres. Com van, van, vam, molts. estar parlant de que hi havia sí, una... Sí, per per això voldria tornar a fer ressò, perquè mm -hmm. la, Hi ha molts parlant... cadells negres ara mateix. Mm, n'han sortit molt poquets. N'han sortit, sortit poquets. molt poquets. Eh, estan ja en 4, 5 mesos, eh, ja estan preparats per entrar a la gatera comuna amb els gats adults, Um, segons sembla, no s'ha animat, s'ha animat potser una mica tona perquè fem una campanya que està a la meitat de preu l'adopció. més, està molt bé de preu, no, 50 Sílvia? 50 euros, i entra el microxip, entra l'esterilització, les vacunes, la desparasitació... Que a, co a compte no us surt a la protectora, o sigui, no guanyeu no, res. No, no, no anem res, a guanyar res, això. no anem a guanyar res. La, que amb 50 que... euros ja em digues si eh, poseu tot això. Penseu que el cost que fem, que fem pagar, o sigui, el preu que fem pagar per un animal, a part de que també nosaltres necessitem doncs, els mitjans econòmics per seguir endavant és, és també per tenir una, una mínima seguretat de que la persona que adquireix aquest animal o que se l'endú a casa adoptat eh, doncs és conscient doncs, que, que, que un animal ha de, ha de, ha de valdre diners. Jo mm. que crec que haurien de valdre diners perquè la gent s'ho pensaria més d'una vegada. El regal mai és un bon company per l'animal de companyia. O mm. sigui, tu penses que no, si no, pagues una uh, quantitat sí, és com un símbol? Que, de... Tot el que costa diners mm, té un valor el que no costa diners, desgraciadament, en la nostra societat no, no té un valor. No hauria de ser uh, així, No, eh? perquè si no fos així, uh, no tindríem gairebé gossos als centres d'acollida. El problema és que la majoria de gossos que tenim són mestissos, i el gos mestís, el gos creuat, el gos que no té pura raça, no té valor econòmic. Uh -huh. uh, hi ha molta gent que es gasta un dineral per un gos de raça. I aquests gossos un gos us arriben... No de raça és un rebuig. Us arriben pocs de gossos de raça, la protectora. I si n'arriba eh, no s'adopta. Yeah, clar. no sé que sigui vell o que tingui algun problema. L'altre no? dia mirava Això el Facebook... és una pena, però és, és la realitat. Sí. L'altre dia mirava el Facebook de l'Spam i ja m'he trobat diversos comentaris de estic buscant un bulldog francès, sí, que estic que buscant que un uh, boxer i dius Caram, la gent busca la, la una raça que el que no té marca no? o el que no té... La marca blanca del supermercat no, no agrada. Marca, <laughs> doncs amb els animals també afecta i és, és trist, no? Perquè encara per molts és un complement, és un complement ah, doncs, de, la, de la seva estètica o del seu tipus de vida. Aleshores, bueno, deixeu-me que faci una crida doncs, per l'adopció de cadells de gat perquè els, les últimes dades ens porten a uns 40 o 50 cadells acumulats. Eh? Uf. 40 o 50 cadells doncs, que s'estan fent grans i que con, cada dia que passa doncs, és un dia doncs, que té més dificultat l'animal doncs, per ser adoptat. I cadells simpàtics, amb ganes de, són de ser adoptats. Són cadells són cadells domèstics, són cadells simpàtics, són cadells que farien feliços a qualsevol família, a qualsevol persona que vulgui tenir un, un perfecte animal de companyia. Però bé, eh, o el color no els acompanya, o... <laughs> Sí, <laughs> o, o la sort, o la sort no els ha acompanyat i de moment no els acompanya. Bé, una mica sí, perquè han anat a parar almenys a la protectora de Mataró, i no a una Nosaltres els bossa tot... d'escombraries a no, meitat de l'autopista. els eh, donem eh, que... tot el temps del món perquè tinguin perquè puguin trobar una família. Potser aquests cadallets, doncs, quan tinguin un any, tindran la sort de, de ser adoptats. Uh, confiem cara de cara a la tardor, uh, comencin les adopcions, que és l'època bona de, de l'adopció. Primera setmana I... de setembre ja comença a despertar-se una Última mica? Última d'agost, primera de setembre. I després tenir... Aquest any a mi em fa la sensació, Sílvia, que, que amb el no. tema de la crisi es despertarà abans. Perquè molta no gent sé. no s'haurà anat de vacances. Ara, tingueu en estarà a Barcelona que o cal... estarà la, al seu Però, poble. O... No, que no es pensi la gent que no donem ni un gos ni un gat amb adopció. Es van donant, es van donant però voldríem donar-ne més, és clar. Home, i tant, com 40 uh, eh, cadells acumulats. El ritme <laughs> de les entrades, perquè penseu que comparat amb l'any passat, amb el que portem d'any, hi han com 200 o 300 entrades més de, del carrer, sobretot de gossos. O sigui, Imagina't. Les entrades o sigui, de gossos... Ha augmentat. ha augmentat. I l'adopció es manté més o menys com l'any passat. Aleshores, el que haurien de procurar és que hi hagués una relació entre l'elevat número d'animals recollits al carrer amb, amb, amb les adopcions. O sigui, hauria d'augmentar l'índex d'adopció. Però això sí que segurament ve provocat doncs, pel, per l'efecte crisi. Per l'efecte crisi. Eh, sí, eh, hem d'aguantar, hem de suportar... Doncs, és aguantar temps, durant un temps. Ens hem i... d'adaptar, hem de portar millores i, i bé, i eh, hem de demanar, com sempre, molt ajut, molt ajut a, als nostres amics, simpatitzants, socis, padrins, voluntaris, mecenes... Sí, que a vegades, clients no, no, dels a, a vegades encants, no és tot... tant, Sílvia, a vegades allò, una aportació com, com la dels socis, no? 4 euros al Són mes. Són 4 euros al mes al fer-te soci. Que sembla que no ajudes, però i tant I que ajudes. I 10 euros al padrí mm. i al mm. mecenes mecenes també crec que són 10 euros. Mecenes és pel projecte Vincles, el projecte social. Uh, evidentment l'adoptant és, és, és, és la peça clau no? pel manteniment dels centres ah, d'acollida. Ah, sense adopció. Però sense adopció i sense recursos econòmics uh, no subsistim, no existim i, i estem abocats a desaparèixer. Uh, siguem optimistes, no? Sí, home, jo sí. soc optimista. Aquí fa 3 anys que estem parlant i tant, i tant que se'n sortirem. Ja, si cal, ens posem a peu de canó tots, però... Comunicació, molta mm. comunicació. Uh, <laughs> Sílvia, comunicació i també altres coses, no? com, com per exemple coses que poden aj ajudar a millorar el servei que feu, no? com aquesta nova furgoneta ah, de la qual sí. disposa l'Espam ara. No? Sí, Això sí. és una petita pot, pot semblar una petita tonteria, no és una tonteria però és, és important. És, és un sacrifici gran, és una inversió gran, eh, i més en les èpoques en què estem. Però, com us deia, la recollida del carrer ha augmentat molt, Mm, fem el servei a 31 municipis i fins ara teníem una furgoneta que estava donada per l'Ajuntament de Mataró, mm. mm. la furgoneta de la Diputació, i amb aquesta fèiem el servei. I després un cotxe que ens va donar la nostra companya Isabel. Es va mm. canviar el cotxe, ens va donar un Us vehicle. Va... Sí, però penseu que, clar, hem de, hem de compaginar les, les recollides dels 31 municipis de gats i gossos del, rodamons domèstics. Del Vallès, del Baix Llobregat. Sí, fem Baix Llobregat, fem Vallès i Maresme i després les colònies de gats de carrer. Llavors, la persona que recull les, fa les captures de gats de carrer no és la mateixa que fa les, les captures en els municipis. Aleshores, doncs, ens feia falta un altre vehicle per, per donar més bon servei i per, per alliberar una miqueta el, el, el personal, no? la persona que estava fent les recollides fins ara. Perquè I... la furgoneta que teníeu era potser... Aquesta furgoneta encara la tindreu? O sigui, sí, sí, sí. Ara, ara tindrem tres vehicles per fer tres recollides. Vehicles. Tindrem la, la, la de l'Ajuntament de Mataró i després tenim el vehicle que serveix per les captures de gats de carrer i ara aquest, aquesta nova, que és una Nissan, que bueno, a través d'un renting d'aquests, o sigui, no, ens ha ajudat una entitat bancària una vegada més, <laughs> malgrat les situacions, vull dir, ens ajuden de moment encara, gràcies a... Si no... Si no, ja... I amb aquesta furgoneta el que volem també és rentabilitzar tot el que sigui el tema transport de, de les nostres mercaderies, de donacions de material pels encants, donacions col·leccions de pinso que, que sortosament anem tenint, eh, trasllats d'animals de, de centres, perquè tenim els dos refugis aquí a Mataró, tenim el de Sant Boi, han d'anar moltes vegades els gossos ingressats als hospitals externs i necessiten vehicles. I... Clar, imagino que per un veterinari com a Marcelo també és molt important que aquest transport es faci en el, de, de la millor manera, en no, un habitacle al més mira, mira, higiènic. Sí, Ell us pot explicar moltes experiències i el recollidor, si tinguéssim sí, a l'abast. Sí, ara mateix el tenim al ah, telèfon, sí? ens està escoltant. A quin dels tres? En Quique el tenim. Perquè tenim el Mamadou, el Quique i la Montse. Doncs hi donem la <coughs> benvinguda. Quique, benvingut. Hola? No sé si tenim el Quique amb nosaltres. Hola? Hola, buenas. Hola, Quique, benvingut i, i gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies i, I bé, ara parlarem amb tu, Quique, dos min, en, en dos minutets, que en Marcelo ens acaba d'explicar una cosa i ja entrem a parlar de les captures d'animals, que és un tema molt interessant, sí, Sílvia. Sí, jo crec que mai se'n parla i val la pena acostar-ho sí, a la gent. Sí, sí, eh? tant, i tant. Quique, t'esperes un minutet i parlem amb tu, d'acord? Sin ningún problema. <laughs> Molt bé. Digues, Marcelo. No, no, no, lo que decía es que a veces, eh, por ejemplo, terminas una cirugía y, y necesitas hacer una, una, radiografía de control o llevar el animal a, a, hospitalizarlo, ¿no? Y, y, hay veces tenemos un caniche de dos kilos que lo metes en un transportín y no hay ningún problema. Eh, pero hay veces tienes perros de 30, 40 kilos que ya necesitas la canilla, meterlo en una camilla y, trasladarlo de una manera adecuada, ¿no? No, no, no, no, no, sí, clar, no, no ganado. Clar, no, ah, no surt, exacte, de surt d'allà d'una operació on tu tan esforçat tant doncs, per tirar endavant esta vida con per con de qualsevol no, no, Exactamente, hay que pensar que, bueno, si, si nosotros, cualquiera de nosotros nos hiciera una cirugía, una esterilización, ah, por ejemplo, si trasladáramos esa intervención a una mujer, eh, una, una a una persona normal está ingresado cuatro o cinco días con cuidados intensivos y, los perros se recuperan mucho más rápido, pero también hay que tener cuidados, ¿no? Entonces, eh, la gente que hace las recogidas, los traslados es una pieza clave dentro ah, de, todo nuestro trabajo. Y así como los animales que vienen atropellados o recogidos, que a veces el solo hecho de levantar un animal eh, de una manera brusca, un animal atropellado, pueden por ejemplo, pueden romper una columna. No sé si, si alguien puede. ¿Tú, ¿tú le explicas, Marcelo, para ejemplo, al Quique bueno, ahora, estamos en... en Sí, sí, sí, ahora estamos en, una nueva... Estamos preparando una formación para... Con primeros auxilios, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que <laughs> hay que pensar que en un lado en los primeros auxilios, pero también hay que pensar en el, en el, en el cuidado del animal, porque un perro malherido lo primero que hace si le duele es morder. Entonces hay que tener un poco... Y la seguridad eh, es la prevención de riscos d'aquests treballadors. També, Entonces, no, y además, que es mal. sí Kike, que hace las recogidas, le muerde un perro, ya está. Ahora hay que llamar a la ambulancia y el pobre perro no tiene quien lo lleve. <laughs> Y al el, pobre <laughs> Kike... por el, bien de todos... Ahí veig que hi rollo. <laughs> Por el bien de todos, Kike tiene que hacer las cosas bien, con cuidado, siempre cuidado y procurando que el animal llegue lo más entero posible. Uh -huh, uh -huh. que, que, creo, supongo que tendré mil historias para contarnos oh, recogidas y cosas que... Imagino mira, que sí. Generalmente domingo no falla, Quique llama, ¿qué hago ahora con esto? ¿Y qué sí. hago con aquello? Sí, o sigui, Tiene. a veure, Quique, a, ah, que, que, que situem una mica els oients que els hi ve de nou tot això. O sigui, tu estàs a l'espam, imagino que deus estar enganxat a un mòbil o, o, o algú t'avisa, com funciona? I de, i de repente algú et diu, has d'anar a tal lloc a, eh, a buscar un animal que està al carrer... O sigui, com t'arriba la informació? A mí me arriba, más, más, bueno, más bien dicho, por, por parte de la policía. ¿Te arriba por parte de la policia? Sí, por parte de la policía o del 010 que tenemos aquí en Mataró. O sigui, i et, truca, et pot trucar... Ara penso en els 30 municipis que, que, en els quals Spam doncs, fa servei, no? Eh, la policia de Mataró, per una banda, pot trucar però, I els sí. Eh. altres municipis, que, mm, el 010 de Mataró, perdona, et truca, i dels altres municipis normalment és la policia. Mai són particulars. A ver, algunas veces nos han llamado particulares, hmm. pero más bien tienen que llamar siempre a la policía, porque uh -huh. si la gente que ha perdido un perro o algo así, siempre va a, encontrar, va a la policía primero. Uh -huh. És sí. lo primero que hay que hacer. Molt bé. I llavors la policia truca i què et diu? per exemple, d'aquesta setmana o fa dues setmanes, que és la, eh, el cas més Avui, més mira, sonat. Dúnia, a veure, avui mateix has fet recollides, Quique? Eh, sí, sí, pero he hecho una aquí en Mataró, más bien. Però, per exemple... Me, me llamado, el 010, que tenían eh, en la urbanización las cornisas unos cachorritos de gato hmm. y he tenido que ir directamente para... Però, más pero, bien pero, pero et donen una adreça concreta? T'estàs parant allà al policia o és buscar-te la vida i amb unes uh, coordenades doncs, una mica allò poc concretes? Mira, la, por, por algunas partes eh, casi todos los municipios me hacen un servicio. Me, me llaman si no sé de la calle, me, eh, dicen que vaya a la, comisaría, que ellos me, acompañarán a la vivienda o a la calle que es. Hmm. Porque yo más, bien en la Roca del Valle no sé dónde están los sitios. Y me hacen mucho favor que me acompañen hasta el sitio. Hmm, hmm. Luego allí rellenamos el papel y mm, ellos se van para su comisaría y yo me voy para la protectora a dejar el animal o al hospital para dejárselo. però aquests papers imagino que els feu un cop ja s'ha agafat l'animal, perquè clar, si comenceu a fer papers en el moment que l'animal està a meitat de l'autopista, doncs no se sap què pot passar, no? No, no, primero metemos el perro y luego hacemos el papel. Exacte. Són uns albarans que tenim per justificar doncs, la recollida i amb, amb això passem la facturació en els ajuntaments. O sigui, nosaltres fem un servei, el Servei Municipal de Recollida d'Animals. Uh mhm. -huh. De recollida, acollida i manteniment d'aquests mhm. animals uh -huh. fins a la seva adopció. Uh mhm. -huh. O bé de devolució al propietari si, si l'ha perdut. Clar, Aleshores, però... El Quique és la persona doncs, que rep l'avís, va a recollir el gos, a vegades hi ha recollides fallides, eh, que avisen, hi ha un gos a tal lloc, Clar, ostres, s'ha escapat. Hi ha, hi ha ajuntaments doncs, que treballen d'una manera i n'hi ha que d'una altra. N'hi ha que són molt més uh, col·laboradors, i n'hi ha d'altres que, no tant. que no tant. El Quique em sembla que té sort i els seus són bastant... Jo crec que, mira, algo, algo, algo negativo para comentar ahora que hablabas de La Roca. En La Roca siempre hay perros atropellados, siempre. Yo no sé si es por... És que és molt gran, eh, La Roca, el claro. municipi de La Roca abarca Però sempre tres. hay perros atropellados. Però què fas quan hi ha un, uh, Quique, un, un gos que està atropellat, com diu en Marcelo, a meitat de la... De la o sigui, no atropellar... ni tan sols a, a punt d'atropellar-lo. Per allò que la imatge típica que tenim de quan vas conduint i el gos està a meitat de l'autopista perdut a la mitjana, com, què fas tu? Et pares a meitat de l'autopista? Les autopistes a no les fem. por parte, eh, o cuando están carretera. atropellados o los encuentran en la, en la autopista, o, eh, más bien está la policía ya que han cogido al perro. Ajá. Hace un par de semanas Mm, me llamaron por la noche que atropellaron a un perro, mm, mm, con perdón de la palabra, eh, arrastró los, testículos por, el asfalto, más bien. Yo, yo tuve que ir corriendo porque pensaba que el perro estaba mal herido y todo eso. Hmm. A ver, lo primero que, que, hice... ¿Pero qué era? ¿Que algún algo? o, algo o se estaba estaba A ver, voy a hacer una aclaración porque puede ser un poco confuso. Está bien, eh, tiene razón lo que dice Quique, pero de la casualidad que este perro tenía un tumor en el, testículo testículos ah, eh, que muy la semana pasada, ¿no? sí, sí, hablamos. entonces, hmm. era a lo mejor lo que los testículos generalmente están... Eh, cubiertos o protegidos por la forma del cuerpo. Están adentro de las piernas, pegados en el abdomen. Hmm. Entonces, estos testículos por el tamaño que tenía la infección, el tumor que tenía, que además estaba infectado, eh, quizás han aumentado dos o tres veces su tamaño. Entonces, eh, mm, con tanta mala suerte que cuando lo atropellaron, esto era como un balón, como un globo hinchado con, con agua. Entonces, eh, posiblemente rozó contra el suelo o contra el cotxe i se reventó esto. Uf! Llavors, Quique, tu quan, quan arribes als llocs sovint deus veure la, la cara més, més lletja, no? De, de, de la, dels gossos, vull dir, la cara més o la trista, més dura no? de l'abandonament. Perquè et trobes, a, arribes en el moment que dius, a veure què em trobo. Lo primero que pregunto es que cómo está el perro. Y segundo, mmm, me se pasan un montón de cosas por la mente. Es lo primero. como el perro de... ¿Con qué? ¿Qué de los, ¿qué te de los testículos, hmm. mm, no me imaginaba lo que era. Tú, eh, cuando me dijeron que tenía que estaba atropellado y estaba mal, eh, tú piensas que iba a 180 por la autopista. Ay, ay, Guillermo. Uy, ay, ay, Guille. La, Silvia, la Silvia, no, no me dijiste. ya Sí, pero Silvia, en el una ambulancia, como una ambulancia, pero això no eh, tenemos el permiso. Está, está mi jefa ahí delante, pero <laughs> ella no lo sabe, ahora lo sabe. Yo no, no he ido nada, nadie ha ido nada. Ninguno ha escuchado Quique. No hemos escuchado tres no hemos escuchado Y el problema está en que lo primero que piensas es en ir corriendo a, socorrer al perro. Lo mm. siguiente es encontrarlo, mirarlo, a ver cómo lo puedes eh, montar en el coche y luego lo siguiente, lo más rápido posible al hospital, lo más rápido. Y, y pensando en mí que digo, mm, da igual las multas digo, para adelante. Porque lo primero es el animal y luego ya las multas ya las pagaré como pueda. Ay, ay. Ya no me preocupa. Ai, ai, però al final acabaràs sense, sense punts del carnet. <laughs> I que quan, eh, quan et trobes aquests, aquests animals, um, ens podries dir, per exemple, eh, una de les, de les recollides més dures que et recordis? La la más, eh, la más dura fue... Um, mira, te lo voy a decir bien claro. Hace un mes y medio me llamaron para una recogida de un perro hmm. que habían atropellado y lo malo del perro es que estaba partido por la columna más bien. Hmm. Que lo tuve que meter en, la bolsa y me se partió totalmente oh. eh, en la bolsa. Se partió por la mitad. Y eso fue, fue lo más crudo. Luego hay otros que me llamaron hace poco a recoger otro perro que la habían atropellado, pero la mitad del eh, la mitad de un dorso de, una de, la otra parte del cuerpo estaba desaparecida estaba aplanado, el, el Mira, estaba aplanado. Bé, uh, <laughs> ah, ah, això, no, realment... és la realitat, és vull dir, quan, quan parlem... Però, però està bé que, que algú quan, ens expliqui. És la eh, realitat, eh? sí. Això? És que és la, la, part, la part que no es veu dels centres, Clar. la part dura, i els veterinaris tot això també ah, s'ho perquè... tenen, s'ho tenen que tragar. la gent no s'imagina quan s'escapa un gos de casa seva ah, el que li pot passar. Exacte. Ah, I tu els dius, no, l'hem trobat mort, però com que no l'han ah, vist, és, eh, han d'anar amb molta cura la gent que no s'escapin els gossos de casa. Mm -hmm. Vull dir que això ho estem repetint 50.000 vegades. I, uh, bueno, en fi. A mi m'agradaria demanar-li una última cosa al Quique. Uh, quan et trobes aquests animals, tu penses que quan et veuen reconeixen que, que els vens ajudar o la reacció, com diu en Marcelo, és més doncs, d'agressivitat, doncs, de no em toquis, me, tinc mal... Hombre, lo primero que hay que hacer es tranquilizar al perro, ¿no? Lo que, lo que puede ser es a, al sitio y decir, ponerle el collar y, y cargarlo a la furgoneta, ¿no? primero hay que tranquilizar al perro, aunque esté en media hora o, o 15 minutos. Hmm. Yo lo que puedo hacer es rellenar el papel y que se vaya la policía y yo quedarme ahí con el perro hasta, hasta que se tranquilice. Y cuando lo haya tranquilizado, el perro me se subirá tranquilamente a la, a la furgoneta. Lo que no podéis bruscamente a coger un perro ni nada de eso, porque como dice el Marcelo, que se puede girar i me, i me tiene que venir l'ambulància a mi a socorrer. Sí, i tingueu en, compte, tingueu en compte també que hi ha vegades que si el gos està mm, molt mal ferit o està patint, s'avisen els serveis veterinaris i van ajudant el Quique, si l'han de mm. punxar o l'han de medicar o s'ha de Clar, manipular d'alguna ja manera especial. Ah, Quique, moltes gràcies, molt amable. A mi se m'ha corregut ara mentre parlàvem amb tu que potser estaria molt bé una vegada al mes que ens fessi una crònica de les recollides del mes. Seria bastant dur, Duny. Seria dur, però jo penso que mm. obriria els ulls, eh, Sílvia? És interessant saber. No, sí. el, pro el, problema, el problema està en que no és la recogida, el problema està en el perro, com te mira i cómo y lo, y lo que tiene el perro, más bien. No es, no, no es la recogida. El perro, el perro puedes ir a recogerlo, pero la mirada del perro te, te se queda en la, en la mente. Cada, cada mirada te se queda en la mente y es muy crudo. Recoger un perro que, que como el del, el del tumor o como el que la han atropellado, lo que sea. Es muy crudo mirar esos perros cuando lo han atropellado o están abandonados. Mm. Cuando, cuando están abandonados te miran con una carita diciendo que no saben dónde están y mm. quién viene a recogerlo. Es, es lo más crudo de todo. Mm. Es muy fácil tener un animal yo lo, yo lo digo porque tengo un perro y dos gatos, pero es muy, es muy difícil tener un animal. Y también el que, el que coge un animal tiene que saber que tiene una responsabilidad entre manos y no puede irse de vacaciones y dejárselo a cualquiera porque esa persona no sabe lo que se le puede escapar y luego Y después pod crear, un, li pot animal pero a l'animal, a més a més moltes vegades provocar un accidente. a, a la gent que està conduint. Eh? Vull dir que el tanto que ens posen sí. en perill a tots. Sí. Uh, Quique, moltes gràcies. Gràcies per haver col·laborat avui amb nosaltres. Vinga, Vinga. Quique. Apa. Adéu, adéu. adéu. Bé, molt interessant. Uh, hem de fer una petita pausa per això i després continuem parlant, vale? Vinga, fins ara. Gavatxo i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la protectora d'animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org www.protectoramataró.org editoramataró.org. Ajudar-los és fàcil. L'Espai Veterinari doncs nosaltres continuem amb peluts, eh, continuem acompanyats de la Sílvia i d'en Marcelo, ara doncs amb la secció de l'espai veterinari sense oblidar les paraules de, del Quique, que acaba d'intervenir ara fa poquet. Eh, Déu-n'hi-do, Marcelo, has de tenir molt bon feeling, ¿no? Digues sí, jo realment amb... confio molt en el Quique, perquè sempre, mm. bueno, ell me llama en una, en una situació caòtica, no li digo, bueno, tranquilízate, què és lo que ves, com està, i de a, a la situación, eh, mm. bueno, para dónde, porque hay mucha, tenemos que pensar que a veces eh, los animales están en estado de shock. Simplemente es un golpe y, luego se espabilan. A lo mejor mm. simplemente es un shock que han tenido el momento y se recuperan, pero hay veces mm. que, los golpes son ponen en riesgo la vida, entonces es mm. cuestión de, minutos u horas, ¿no? Sí, sí, sí, ha tenido una buena relación, No, realmente yo confío mucho en el Quique, ¿no? Y bueno, y esta mala noticia, ¿no? Que también, no eh, no mala noticia, sino que muchas veces el Quique dice, no, el perro está, está muerto. Mm. Y, pasa mucho, pasa mucho, más de lo que la gente piensa y te fijas, bueno, y se fija así si tiene chip, y bueno, ahí viene toda la, mm. toda la persecución, ver si el perro tiene, bueno, si el chip está de alta, mm. localizar el propietario, notificarlo. Es que la gente no se arriba imagina que... hacer con el, que comporta, el que costa, y el cost eh, emocional, eh, de las personas que mira, mira, mira que de ser No, no, no, hay gente que gente dice, ay, yo no quiero ver qué pasa con mi perro, como ya no lo tienen que ver, se, se, se mm. olvidan ni, ni, mm. vienen, ¿no? Pero hay que pensar que hay todo, toda una logística para que el mm. perro termine donde tiene que terminar. Uh ah, -huh. uh, Marcelo, uh, hem de passar a parlar del tema del dia d'avui, perquè si no ens quedarem amb poc temps, Dale. per, perquè després volem parlar també de d'aquesta aquest, aprovació de l'abolició de les curses de braus al final del programa. A veure si ens dona temps de parlar de tot. Uh, estem ja, ho estem dient des de fa dies amb tu, Marcelo, època de vacances a Brasil ho dèiem, gent que ve, gent que va, gent que està, que es queda. Amb tu hem parlat de diferents mm. consells. Jo que crec que ara queda la, la, el consell més important que l'hem deixat cap al final eh, en aquest programa, que és eh, què fem amb els nostres animals, eh, ens els portem de vacances amb nosaltres, els deixem a casa, els deixem a càrrec d'algú, els portem a una residència, Imagino que todo depende si es gato, yo, Claro, yo creo que primero tenemos que depender de si es un perro o un gato, eso claro que siempre... uh los Sí, sí, primero los perros, perfecto. Primero hay que ver qué tipo de perro tenemos, no, no, es lo mismo tener un montaña del Pirineo y que nos vamos de vacaciones a Málaga, porque ahí mm, es lo de siempre, <laughs> sentido común. Eh, a ver, ¿dónde nos vamos? ¿Cómo nos vamos? qué coche tenemos, dónde nos vamos a ir de vacaciones. Yo creo que el perro, como nosotros, mm, va a estar en las mejores manos. Lo que pasa es que eso implica cierta responsabilidad, entonces la gente tiene que ser consciente de la responsabilidad y, y del grado de compromiso que tiene con su mascota. Sí, que vols dir casi que si te, te a un hotel, imaginémonos que anem d'hotel hotel eh, o anem de camping y que ens deixen tenir aquest animal. Yo creo que sí, podemos llevarnos... Hem responsables y dejarlo allá todo el día ligado, por ejemplo. Pero bueno, eh, si tú te vas a trabajar y tu perro está acostumbrado a estar seis, siete u 8 horas solo durante el día, si está puede estar en el hotel, ningún problema. Lo que pasa es que tendrás que tener cuidado que el perro no tenga ansiedad por separación en el hotel porque ahí la puedes liar, que esté llorando o que haga sus necesidades dentro del hotel. Entonces hay que un poco ver dónde vamos. Si nos vamos vacaciones a la montaña, el perro estará contento, feliz. feliz. ¿eh? Ah, Mira, ah. ahora puedo pensar en el perro La Silvia que tiene, se va ahí en su barca y el perro <laughs> la pasa como ninguno. Mira, Silvia, no? que ve. ¿eh? pero no només un dels quatre, eh? Ah, bueno. tres qué pasan? Están a casa. Bueno, pero también... Porque pot... tinc la sort que ya meus fills además que tampoco... Pues se... Carra, es no? Y hay un problema, llevar un perro grande, transportarlo, hay que pensar en lo que habíamos hablado exactamente, el tema de la seguridad, tenemos nuestro vehículo preparado para transportar un perro grande, o sea, hay, que, mm. hay que hacer un pensamiento global pero sin duda que el perro como con nosotros no va a estar en ningún sitio. Y muchas veces ha pasado en la protectora, nos hemos encontrado que hay gente que le dejan el perro para que se lo tenga y viene la gente y lo deja ahí, como que... Como si fuese un lugar, una residencia protectora, sí, sí. Eh, hace poco vino una, un, señor que decía... la de la suegra. de la suegra. Sí, para la semana ah, pasada. Claro, imagínate la relación, obviamente que no hay relación con la suegra y tu ah. suegra te deja un perro y tú vas y te lo dejas en la perrera. es que yo dupto que existís la sogra. Bueno, eh. no sé, no la, excusa de la sogra. ya la excusa del bebé la excusa del de, de domicili, de domicilio de la sogra. Es complicado. Este. <laughs> lo mejor siempre yo creo que es llevar el perro con nosotros siempre y cuando eh, vayamos a un sitio donde podamos tener el el, perro con nosotros. y si es al caso del gato por ejemplo Y el gato yo creo que, excepto que nos vayamos mucho tiempo, mejor dejarlo en casa. Porque eh? el periodo de adaptación que tiene un gato a un sitio nuevo a lo mejor supera las 3, 4 semanas. Entonces, entre que lo vamos, lo estresamos con el transporte y todo, hasta que el, cuando el gato empieza a sentirse eh, eh, contento en su nuevo sitio, ya ya, ya tiene que pegar la vuelta. Entonces, aquí lo mejor es dejarlo en casa. Y que el no Y exactamente, y ver que alguien vaya una vez, una vez al, día a ponerle agua, a ponerle de comer, a hacerle unos cariños y estar un poquito con el gato. Los gatos son muy rutinarios, una vez que tienen su rutina, eh, bueno, son realmente como un reloj. Se hacen lo mismo, comen lo mismo, beben lo mismo, tienen una estructura increíble y, cuando rompes esa estructura, eh, entran en una fase de estrés, uh -huh. porque hay algo nuevo, una... Entonces lo mejor es tenerlos, dejarlos en casa y buscar a alguien, uh -huh. un vecino solidario. I, i en, un veí solidari, una, una mare solidària... Sí, eh? sí, uns amics, però també hi ha gent que pagant, em sembla, que va sí, sí, a els i menjar també? a casa, treure'ls sí. a passeig... Ah, exacte. Sí. Aquesta Home, seria si tens una jardí... opció per gossos, també, Marcelo? Algú Perdó? que, es, fe, algú que es, fe, es fes càrrec de, de, dels, dels gossos, també bueno, seria una opció? Sí, lo que passa que... Que anés a veure'l un cop al dia? Eh, Mm, yo no creo que, no, creo que no. Lo ideal sería que alguien dejárselo en la casa de alguien. El perro, sabes que es un animal social, tiene, necesita el contacto. Mm, si dejarlo 24 horas no, sol. No, un gato puede estar y está bien estando oh. solo, pero un perro no. El perro sí. necesita contacto, es un animal social. Claro. I això mm. no tiene que arreglar. Però depèn la costum de l'animal. Per tant... Ja. Hi ha gossos que ja estan tot el dia, o potser que són 3, 4, ja, 5... Ja. I, si, I si no trobéssim una persona que s'encarregués d'estar amb ells, ni el poguéssim endur ¿Una residencia sería es una, buena opción, es, una buena alternativa. Hay residencias tanto para perros como para gatos y hay residencias que, bueno, son como residencias cinco estrellas, con piscinas, con gente que los saca a pasear y gente que está por ellos. Lo que vigilar la residencia no? Mira, lo que pasa es que la gente generalmente tiene la costumbre de mirar por el precio. Ah, busca la residencia más ah, económica y claro, mm, la residencia más económica es como un es como un vuelo estos de bajo costo a mm, no a mm. cualquier otra parte de Europa. Mm. pagas dos duros pero tienes un servicio de dos duros. Mm. ...yo tengo un mal record de, las residencias... residències. Eh, hay, Mira, yo creo que en Girona está una de las mejores residencias de, España. Es una, es una residencia cinco estrellas que tienen piscina y tienen gente que, saca a los perros y que los pasea y que le dedican a lo mejor, o sea que, hay una cantidad de, por la cantidad de animales que hay deben tener, eh, deben tener una cantidad de gente. Lo que pasa es que las ah. residencias tienen momentos picos de trabajo, que es en el verano y las vacaciones de invierno. El mm. resto del año están bastante más tranquilos, pero mm. yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo de investigación, ver el sitio, ver la residencia, buscar, ir a ver, hablar con la gente, de acuerdo al tipo de perro. Ya una guía, la guía de residencias mm. sí, Affinity de que Affinity asesorará sí, a las que, sabía que tenía una guía de hoteles donde se pueden veranear con, con no, I residencias también para de esos gossos a la hora de, de Importante, eh? la página web Affinity això de... Deixeu-me que digui una cosa, perquè ell dona molta importància a la piscina a les residències. Nosaltres estem fent piscines als gossos, també, les no, ah, noves sí, instal·lacions. Veus, que bé. Sí, sí, no ho diguis sí. molt alt, perquè llavors la gent vindrà a deixar-nos els gossos a la <laughs> protectora. <laughs> No, sí, home. si una, no, cap, no. una passada com, com disfruten amb la piscina. Eh? sí, que sí. calor... Jo a vegades penso, per què volen piscina els gossos? Però no, s'hi no, sí. posen, eh? S'hi posen, sí, sí, no, eh? Sí, sí, sí, a Calpilé ja vau començar en un dels refugis, una, eh? Sí, I, allà jo alguna vegada m'he passat. Fan I, s'hi fiquen tots sols, i surten tots sols, es fan el banyet, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, neden. <laughs> <laughs> molt bé, molt bé. Bé, doncs nosaltres continuem amb, amb, el, amb el programa. En aquest cas hem de donar la benvinguda... bueno, Marcelo i Sílvia, jo imagino que esteu al corrent, que fa molt poc el Parlament de Catalunya va aprovar davant de, doncs, de la mirada atenta de tota Espanya i també de, de, part d'Europa i mm-hmm. dels de, mm -hmm. i de, altres continents aquesta abolició de les curses de braus a, a Catalunya. Mm Uh, avui hem volgut uh, celebrar-ho perquè per nosaltres, per Pelut, s'ha de celebrar uh, aquesta, aquesta prohibició amb la, amb la Jennifer Berengueres, que ella és una persona que forma part d'aquest moviment, d'aquesta plataforma que ha donat pas a Sílvia a, doncs aquesta que ha fet possible aquesta, aquesta iniciativa. Ah, exacte, i després a, al Parlament. Doncs hi donem la benvinguda, Jennifer, mm, benvinguda i gràcies per estar amb nosaltres avui. Moltes <laughs> Molt bé. Uh, Jennifer, dèiem uh, que hem de... bueno, et presento al Marcelo, que és cap sanitari de l'ESPAM, i la oh. Sílvia em penso que també la coneixes. Personalment no, però encantada. <laughs> Molt bé. Igualment, eh, Jennifer. Uh, ah, de, dèiem, ara no sé si... Em sents, Jenny? Sí, no et sento gaire bé, però bueno. Molt bé. Dic, dic que eh, s'ha de celebrar això, veritat? Sí, s'ha de celebrar, perquè poques vegades que tenim algú que celebrar, però mm, mira que com som, que ahir després de, la les votacions hem anat a l'oficina a treballar. Vau anar a l'oficina a treballar directament. La protecció dels animals que no acabem mai. De totes maneres, jo, Geni, tu, tu eres el dia, en el moment que es va votar en el Parlament, tu hi eres. A mi m'agradaria saber què és el que vau sentir. Uh, tot i que més o menys hores abans ja es, es veia venir que potser podria guanyar, allà va haver una explosió d'alegria, que es va poder veure no, per part de tots els espectadors i, les, i els oients. Tu què, què vas sentir personalment? Ai, nosaltres en, no hem dubtat mai que, que això tiraria endavant, per això fa dos anys ens hem posat en aquesta tasca titànica <laughs> i en cap moment realment ho hem dubtat. El que es va sentir per això, òbviament, una gran satisfacció i sobretot un reconeixement a la gent que fa tants anys que treballa amb això i que hi ha treballat tant mm. que ja era hora de que, de que celebés al Parlament aquesta, aquest rebuig. Mm. I bueno, va ser, va ser impressionant, va ser molt, molt maco. Sobretot a mi personalment, en un moment que ens van aixecar els diputats i ens van aplaudir a nosaltres, que no ens ho esperàvem, no com donant-nos les gràcies per haver portat aquesta, aquest tema al Parlament, doncs va ser molt impressionant. Mm. En canvi, Geni, unes poques hores més tard i fins, a, fins avui, eh, sembla doncs, que des dels mitjans de comunicació eh, s'estan donant doncs, eh, ecos de, de gent que no està gens contenta pel que s'ha fet. Sí, jo això sí, m'indigna bastant perquè a, través d'enquestes d'empreses professionals independents doncs se sap que més del 70% dels espanyols són contraris a les corrides de toros. Els mitjans de comunicació sembla que, que avui només se'n recorden de les penyes taurines, dels aficionats, de la gent que té un bar al costat de la plaça. No, no veig que surtin al carrer i demanin realment a, a la gent de peu si estan contents. Uh mm-hmm. -huh. Mm. O sigui, vols dir que des dels mitjans de comunicació no s'estan fent ressò com vosaltres voldríeu de, de, del que és l'aprovació d'aquesta prohibició? Sí, jo crec que no estan reflectint que la gran majoria dels espanyols estan, estem molt contents d'aquesta prohibició. Uh mm-hmm. -huh. Només fan la part negativa i, a més, òbviament, sempre transversant-ho amb, amb la política i, i, malauradament, amb el tema separatista. Sí, no? s'ha barrejat molt amb la política. Hi ha un trasfons polític, eh, Geni, en tot això? Aviam, eh, és un tema de política perquè hem portat una llei a canviar en el Parlament, no? Vull dir, és polític <laughs> per nassos, però òbviament l'interès és purament animalista. Les 11 persones que formen part de la comissió promotora d'aquesta ILP són gent de diverses entitats de protecció dels animals i no tenim cap més interès que, que el de protegir els, els animals. Mm -hmm. O sigui que realment l'únic objectiu és que aquests braus deixin de morir a, a, a, les, a les places, eh? Exacte, i ara ho hem aconseguit a Catalunya, però no pararem fins que no, s'acabi arreu de l'estat i als altres països on es celebren. parareu o no? Perquè des de files del PP ja estan dient que ho volen tirar enrere i volen portar-ho al Congrés i al Senat. Sí, bueno, ja veurem per on, per on surten i què poden aconseguir, però jo crec que el que deia, si realment han de el sentiment majoritari dels espanyols, això no pot tirar endavant, han d'escoltar la seva gent mm. o eh, ells mateixos estan en enquestes o els seus referèndums, i que l'esfera política es deixi els interessos personals i pensi en el poble que és qui ens està votant. Uh mhm. -huh. No sé si la Sílvia et vol comentar alguna cosa al respecte, Sílvia. Bueno, felicitar a totes les persones que heu tirat endavant aquesta iniciativa. Eh, heu estat valents i, i bueno, per lo que dius, heu tingut sempre molt clar que sortiria bé. Jo eh, era una miqueta eh, pessimista, perquè com, que, com tu dius, eh, aquí hi ha política, hi ha hagut d'haver-hi política pel mig, i pensava, pensava doncs, que potser no ho permetrien, no? Mm. Perquè... Mm mira, potser ara amb aquesta reacció que han tingut he guanyat una miqueta més de confiança no? amb el món polític, però la veritat és que l'experiència que... Hi ha molta desconfiança. Hi ha molta desconfiança, vull sí, dir... Jo crec que també un factor que ha jugat molt a favor és la, tota l'atenció internacional que hi havia sobre el tema. Estava tot el món mirant al Parlament de Catalunya, aviam què farien. Mm. Ja des del 18 de desembre que es va acceptar tràmit han sortit articles a diaris de tot el món, de tot arreu, al Jazeera inclús, ha fet la portada, no? Mm. Jo crec que, que bé, la, la, s'ha demostrat doncs, un pèl de valentia, no?, també, per, per la part de polítics que Molt, han estat a favor. Molta valentia. Però ara <laughs> penso que queda la nostra, la nostra signatura pendent, que són els correbou... Clar, perquè jo, I aquesta... jo sóc... Que... Clar, Moltíssima, clar. que aquí sí que jo... suposo que serà més complicat. Però jo bé, sap... si ja s'ha fet aquest pas, ostres... Mm Tirem endavant, no? I tant, és, Progressem. és, és un primer pas, no? Però també això que dius dels correbous sembla que sigui una mica també la tendència de, mm, política, mm. diguéssim, contrària a, a que s'aboleixin les curses. Molts diuen, ah, doncs... Uh, té un transfons polític, eh, que l'altre dia llegint en els, en els mitjans, no? té, té un, transfons, un transfons polític perquè si realment no volen el maltractament animal no permetrien que hi haguessin els correbous. No? Llavors, però, mm, Bueno, és que que, què diries, aprofiten, aprofiten. I tant, i doncs, tant. jo crec que ens, ha, bueno, que ens han fet un favor parlant tant del tema correbous perquè mm. fins ara la gent no s'havia plantejat uh -huh. com també un maltractament als animals. I ni ho sabia, que que bueno, existia. Però si el no es mora no passa res. A veure, no, els correbous, els animals pateixen molt. Alguns moren també, però els que no moren pateixen molt d'estrès i també caigudes, es fan mal. I, i jo me n'alegro personalment de que hagi sortit aquest tema a la llum, i a partir d'ara ja eh, crec que tenim les bases posades per, per poder explicar a la societat què passa els correbous, perquè la gent com us dic, no, no n'és conscient que també és un maltractament. Mm -hmm. Geni, per què voleu que es pare... per què volíeu que es paressin les curses de brau? Jo penso que això és la pregunta clau que ningú, que ningú està fent a cap mitjà, no? Uh, sí, per què es vol? Uh... Nosaltres el que demanàvem des del primer moment és coherència la llei de protecció dels animals. Val? Està prohibit eh, matar i maltractar cap animal en un espectacle públic, excepte els bous. Aviam, per què? Perquè els toros? Mm, que pateixen menys? No, no es pot fer una cerc, no es pot fer un gos, es pot fer un toro. Primer de tot, coherència. I després perquè mentre la tortura i la mort d'un animal sigui legal, sigui una activitat legitimada, no podem avançar en cap altre tema de la protecció dels animals. Mm -hmm i imagino també perquè aquests animals pateixen i pateixen molt a una plaça, no? Aquesta, ah. aquestes uh, consignes que diuen que el toro és l'animal que més ben cuidat està i que per això doncs, Però, es, eh, ho justifiquen, no? Un, una una de les, dels temes més greus que jo crec que, que hem de valorar és el fet de que hi hagin persones que, que creguin que això és, és cultura, que això ho vulguin transmetre als seus fills, que vulguin mantenir, o sigui, que hi hagi gent que, que aguanti i gaudeixi <laughs> d'uns espectacles tan dantescos com aquests. Vull dir, això és... en el, el procés de les compareixences del Parlament, tots els que van sortir a defensar doncs, la continuïtat de les corrides de toros, tots explicaven la seva vida. I la seva vida era, el meu tiet em portava a veure les corrides de toros, el meu avi... Si de petit et van dient... Anys, És gent que ho ha, ho ha vist Clar. de petit i si els seus pares, els seus avis ho veuen normal, ells no s'han replantejat que potser no estava bé allò. Evidentment. Mm. Però penseu que també hi ha persones que s'estan jugant la vida amb aquestes festes. O sigui, ah, que ah, a més sí, a més de, de l'espectacle, de veure com tortura un animal, <laughs> estàs veient unes persones que s'estan arriscant la vida. Morbós, inclús, clar, és molt morbo, això. Que una persona, sí, sí. És que potser que ens ho plantegem sí. tots, no? Sí, sí, On estem? S'ha d'aturar d'una vegada per totes, però... Sí, sí, però, però aquest, no, aquest... no entenc per què costa tant, jo és que no ho entenc. Jo tampoc ho entenc, però aquest, malauradament, no és el debat que hi ha en els mitjans de comunicació. Ah, bueno, perquè que, utilitzen el debat sinó que, que més interessi. L'únic debat que hi ha ara mateix és el debat de d'aquesta de, de, gent, de què viurà, de, de bueno. què passarà amb la plaça, i, i no acaben entenent que realment sí que hi ha una gent que és animalista i que pateix amb els animals. Hi ha molta gent a l'atur mhm. mm. i ens hem d'adaptar tots a buscar feina. És tabú, no? És, ah, exacte. La gent activa que està més ben vist i que t'agraden les corrides de toros que no que, que ets sensible menys el patiment dels animals i que ho trobes una barbaritat. Mm. Jo crec que el, el fet que sigui un tema tan tabú ja es veu a, la, a les enquestes que han fet, a les entrevistes de polítics, no? Tots prefereixen posicionar-se en mm. contra de, de la prohibició que a favor. I tant. Geni, se'ns ha acabat el temps, no podem parlar més. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i, i moltes felicitats. Moltes felicitats, eh, Geni? Bueno, Traspasso a tots. Perquè hem treballat tanta gent amb això que, per això. que nosaltres vam signar, És eh? la seva força que ho ha aconseguit, eh? <laughs> I un penta. Exacte. Una abraçada, Geni. Eh, adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Sílvia, una abraçada. En... Igualment. Fins al proper programa i Marcelo també. Pues nada. fins la propera i, i adéu. Continuarem amb més peluts. Adéu. Adéu.